die young. Yeah, no rest for the wicked. Why you rich homie getting off for a sum? But a poor homie serving life in prison. Are y'all in it for the pot of gold? For the pot of gold? Somewhere in time you lost your heart and soul. Tell me where's your heart of gold? Where's your heart of gold? For the pot of gold, you sold your heart and soul. Pare, pera. na ba ang iyong sinasamba? Hindi ka ba talaga nangangamba? Pag nasa ka ba o pwede kasama pa? Nakapagtataka, nagbago ka tingin mo lahat Alam mo na, huwag kang maging tanga Huwag kang maging ang bagay kaya niyan bilhin Di lahat ng tao kayang pasunurin Kaya mabuting wag mo nang ansambahin Kasiyahan matatagpuan sa kapwa-tao din Maling ilaw ka nagpasilaw Di na ikaw yan pagkagahaman na isang halimaw Mahirap labanan pero solusyon dyan ay hindi raw Madali dapat intensyon may puro at malinaw, malinaw. Nakakalungkot lang isipin Material na bagay pero hinahayaan nyo na kayo'y gamitin Ang pera ay gawa lamang ng tao Ngunit pera na ngayon ang ginudyos ng mga tao Diyos ko Why the good die young? Yeah, no rest for the wicked Why a rich homie getting off for a sum? But a poor homie serving life in prison Are y'all in it for soldier heart and your soul Kahimalan, kahinaan ng mga gahaman at sakim Silaw sa pera, ginagawang araw at between Salapi na lang ba ang sasambahin? Hahamakin at kakapit ka sa patalim Maaaring masaya ka ngayon Pero katotohanan makikita mo Lilipas ang panahon, kalungkutan nakapalit nito Kaya mas mainam kung iba ang iyong ingatan Yung mas mahalaga sa oras na pangangailangan Tapos pag wala na babaling ka sa kadiliman Halos dalos dalos sumasabay na sa agos Kulang na lang ay igapos hanggang ikay makaraos Yan na ba ang ehemplo ngayon ng mga kabataan? Droga, pera, as sa Friday nagpapataasan Hindi pera ang may hawak sa akin, ako'y malaya Kahit na mataas mananatili akong mababa Why the good I am um. for the wicked. Why a rich homie getting off for a sum? But a poor homie serving life in prison. Are y'all in it for the pot of gold? For the pot of gold? Somewhere in time you lost your heart and soul. Tell me where's your heart of gold? Where's your heart sold your heart and soul Pinasalang ko ang pangalawang pagkatao ng aking sarili Di para magbara-bara, para maklaro ang pinupunto ng sinasabi Tila tinak ng sugo ang mga ngaral para turuan ni balanse ang pananaw sa kayamanin Ang tamang paggamit hindi lang sa pagyaman Iba't ibang konsepto, namumutawing kumpiyansa Isa lang ang minimithi, mabot ang pangarap na di sinusundutan ng pera Ang tunay na ginto magsisilbing kahulugan ng pamilya Walang mapanghangad, makikita mo dito tanging anino ng konsensya Ako'y nagbabalik bagay ko Kayamanan ko dito, talento ko Salamat sa lumikha, naging parte na dito to ng proseso ko Inasang abilidad, hindi magpapagamit to sa kung ano-ano Walang talab kahit anong tukso Sa musika ako tumutok bro Ang ambisyon maparurok to Sinipagan ko habang tulog kayo Kahit nahihirapan, namumugto Wala sa isip, bitawan to Ibang iba kapag nanggaling sa wala Nakuha ko ito sa aking pagtsatsaga Why the good die young Yeah, no rest for the wicked Why a rich homie getting off for a sum But a poor homie serving life in prison Are y'all in it for the pot of gold? For the pot of gold? Somewhere in time you lost your heart and soul Tell me where's your heart of gold? Where's your heart of gold? For the pot of gold You sold your heart and soul